ikusi dugu hori jazialien gaialekin adibidez jokin erranden aldelen espainatzearekin eta hor ikusten dugu eh, azken uh, izan ditugun presoen inguruan berriak ala nola hanbat preso urbildu izan ordez urrunduak izan dira edo ez badira urrunduak haien preso negiak ez dira batele erantzuten eskolerriak eskatzen duena urbilketari edo eh, ikusten dugu ere uh, Ibon Fernandez iradiren kasuan jokudadoreak eh, egiten du uh, dei, ber uh, segurtatzeko uh, ibon naiz eta biziki eri izan, naiz eta mindikuak erraiten bere osasunezko eguela ez, batera ezin da presondegia lekin, badugura estatu bat, prokuraduraren haotik eskatzen duena berriz uh, ibon uh, presoa txekitzia. Obartzen gira, azken aste eh, eta hilabete hauetan, franxe estatuak ez dela batele, batele, urratx uh, eh, elagitzailelik egiten uh, pakealen alde eta preso eta jazialien eskubiden alde.